Kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak, at kung ang mga bituin ay sumambulat at magkawatak-watak, at kung ang mga karagatan ay magumapaw at sumabog, at kung ang mga libingan ay mga baliktaran at iluwa ang laman nito. Sa araw na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naipadala at kung ano ang naiwanan. O tao, ano ang nakapaglinlang sa inyo hinggil sa inyong Rab ang mapagpala, Al-Karim, na siyang lumikha sa iyo, humubog sa iyo at nagbigay sa iyo ng tamang sukat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula sa Busar bin Jahas al-Huraish na nagsalaysay na minsan. Isang araw, ang sugo ng ala ay dumura sa kanyang palad at inilagay ang daliri nito. Pagkaraan, siya ay nagsabi, Ang ala na makapangyarihan at dakila ay nagsabi, O mga anak ni Adan, paano kayo makatataka sa akin gayong kayo ay aking nilikha? Mula sa bagay na katulad nito, ang laway. Pagkaraan, kayo ay aking hinubog at ginawa kong maayos ang pagkakalika sa inyo upang kayo ay lumakad sa pagitan ng inyong dalawang panlabas na kasuotan at ang kalupaan ay ginawa kong libingan para sa inyo. Kayo ay naglikom ng mga kayamanan at itinago ito hanggang ang inyong kaluluwa ay umabot sa inyong lalamunan. Dumating ang kamatayan. Pagkaraan sa oras ng inyong paghihingalo, kayo ay nagsabi, Ako ay magkakawang gawa ngayon. Ngunit, paano kayo ngayon magkakaroon ng panahon sa kawang gawa? Amad, versikulo 4, kapitulo 210. Sa anumang anyong kanyang ninais, ikaw ay kanyang ginawang ganap na tao, walang alinlangan, tunay na inyong itinakwil ang araw ng paghuhukom. At katotohanan, sa inyo'y may mga nagmamasid na mga anghel. Kiraman, katibin, mararangal na tagapagtala. Batid nila ang inyong mga gawa katotohanan, ang mga matutuwid, abrar, ay nasa lubos na kalagayahan ng paraiso. At katotohanan, ang mga makasalanan ay nasa naglalagablab na apoy ng impyerno. Doon sila ay papasok at kanilang malalasap ang nagliliyab na apoy sa araw ng pagbabayad. At doon sila ay hindi makakaliban kahit isang saglit lamang at ano ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang araw ng pagbabayad? Muli, ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang araw ng pagbabayad? Ito ang araw na walang sino mang tao ang magkakaroon ng kakayahan upang gumawa ng anuman sa iba. At banggitin dito ang isang hadith na sinabi ng sugo ng ala, O mga anak ni Hashim, Iligtas ang inyong mga sarili mula sa apoy, sapagkat ako ay walang kakayahan upang kayo ay tulungan ko. Gawan ko ng kabutihan mula sa ala. Sahi Muslim Hadith, versikulo 1, kapitulo 172. At ang pagpapasiya sa araw na yaon ay tanging si Allah lamang.